บุ๊กทูสี่สิบสาม σαράντα τρία 43. ที่สวนสัตว์ στον ζωολογικό κήπο Στο ζωολογικό κήπο. สวนสัตว์อยู่ที่นั่น εκεί είναι ο ζωολογικός κήπος Εκεί είναι ο ζωολογικός κήπος. ยีราฟอยู่ตรงนั้น εκεί είναι η καμιλοπαρδάλης Εκεί είναι η καμιλοπαρδάλης. หมีอยู่ที่ไหน πού είναι οι αρκούδες Πού είναι οι αρκούδες? ช้างอยู่ที่ไหน πού είναι οι ελέφαντες Πού είναι οι ελέφαντες? งูอยู่ที่ไหน πού είναι τα φίδια Πού είναι τα φίδια? สิงโตอยู่ที่ไหน πού είναι τα λιοντάρια Πού είναι τα λιοντάρια? ดิฉันมีกล้องถ่ายรูป έχω μία φωτογραφική μηχανή Έχω μία φωτογραφική μηχανή. ดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย έχω και μία κινηματογραφική κάμερα Έχω και μία κινηματογραφική κάμερα. ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน πού υπάρχει μία μπαταρία Πού υπάρχει μία μπαταρία? นกเพนกวินอยู่ที่ไหน πού είναι η πιγκουίνη Πού είναι η πιγκουίνη? จิงโจ้อยู่ที่ไหน πού είναι το καγκουρό Πού είναι τα καγκουρό? แรดอยู่ที่ไหน πού είναι η ρινόκερη Πού είναι η ρινόκερη? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน πού υπάρχει τουαλέτα Πού υπάρχει τουαλέτα? มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น εκεί είναι μία καφετέρια Εκεί είναι μία καφετέρια. มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น εκεί είναι ένα εστιατόριο Εκεί είναι ένα εστιατόριο. อูดอยู่ที่ไหน πού είναι οι καμήλες Πού είναι οι καμήλες? กอริลลา πού είναι οι γορίλες και οι ζεύρες Πού είναι οι γορίλες και οι ζεύρες? เสือและจระเข้อยู่ที่ไหน πού είναι οι τίγρεις και οι κροκόδιλοι Πού είναι οι τίγρεις και οι κροκόδιλοι?